nimadan boshlasam ekan bir bor ekan shu bir bor ekan ham jonga tegdi bo'lmaydi ha bo'ldi bildim bundoq boshlayman yo'q bunisini ko'rganmiz yo'q yo'q kitob emas ha deb kitob ochaveradimi bu ham bo'lmaydi yoping biz boshqa yo'ldan boramiz birinchi noxushlik yuz bergan kundan boshlaymiz walt disney pictures namoyish etadi berkining pana joyga berkining tez hamma berkinsin yuguringlar bu o'quv boshqa emas qochinglar bolalarni qutqaringlar yuguringlar yuguringlar shahar xavf ostida eshitmadim demanglar hamma berkinsin qochinglar bolalarni yashiring hoy chip nima bo'ldi nima gap osmon qulayapti osmon osmon qulayapti esiryapsan yo'q gapim rost ham ortimdan yursin yo'q o'g'lim o'g'lim nima gap mana shu yerda eman ostida aldamadim shu yerda osmon parchasi qayerdadir shu yerda eman daraxti ostida mana bunaqa shaklda edi yo'l berib istakaman ha faqat stop degan yozuv yo'q edi havorang buluti ham bor shundoq boshimga tushdi o'g'lim boshingga shu tushdimi yo'q u haqiqiy osmon parchasi edi hammasi joyida qaynilari yo'q dada rostdan ham osmon parchasi edi kichkina anglashilmovchilik yuz berdi o'g'limni boshiga yong'oq tushibdi xavotirlanmanglar yo'q yo'q oddiy yong'oq edi bu yo'q dada jim shundoq ham rosa sharmanda qilding aytingchi bu qanday sodir bo'ldi nega shaharni boshiga ko'tardi stop belgisini osmon deb o'yladingmi u juda katta u katta nima nima u juda katta temir edi bo'lgan u juda katta xonimlar va janoblar bu shunchaki aljirash esidan ayrilganning vaysashi hay xo'roz o'g'li esini yeb qo'yganmi nima desam ekan o'g'lim bolalar nimalar o'ylab topmaydi yo'q dada u yong'oq emas osmon parchasi edi gapim rost ishoning menga dada tez kunda espas jo'ja filmi oradan bir yil o'tdi <laughs> dahshat seni xatoyingni qachon unutishadi oldin gazetaga yozishdi keyin kitob chiqdi radioda keyin o'yin chiqarishdi keyin rasming solingan tuvaklar veb sayt internetida chiqdi suvenir tarelkalari tarelkalarni ko'rdingmi o'g'lim ha ah. unda ovqat yeyishmaydi devorga osishadi bilaman kamyob narsa saqich ham bor saqishni ko'rdingmi ha ko'rdim ah. ana bamperga yopishtiradigan qog'oz <laughs> shunaqa bo'lishini bilgandim tarelka chiqarishdi sotish lekin bamperdagi yopishqoq qog'ozni kutmagan edim endi hech qachon sha'nimizni oqlolmaymiz dada bir rejam bor nima rejang bo'lardi esingdami jim yur boshqalarni e'tiborni tortma degandim esingdami ha axir men bu o'yinga o'xshagan narsa berkinmachoq o'yini faqat bunda seni hech qachon topolmasliklari kerak hech qachon ha ha ha juda yaxshi mana kelishib oldik omadingni bersin o'g'lim unutmagin jim yur tushundingmi o'g'lim ho'p tushundim Hayır. Hayır. Oya qarang, chip bu. Ha, aqlligim lekin tarbiyali bolalar barmog'i bilan ko'rsatishmaydi. Bo'ldi. Bugundan o'zgaraman. It was a recipe for disaster. course meal of no siree Between the happily ever after Was happy everyone was after me It was a cup of good intentions A tablespoon of one big mess A dash of old... Chip laqabli Joja took the wrong direction. Well, I admit I might have missed a sign or two. I took a right turn at confusion. I left when I should have gone straight on through. tili darsi mister Wallinsford. Yaxshi. Tulki Floksi. Men bo'laman. o'sa? Men? Hurmatli Do'mboqjon. Ha, shu yerdaman. Voy, ruchkam tushib ketdi. Oh, qoqoq. Quyon oppoq, baxmoq voy Jayra igna. Men. quruqdagi Voy, yaxshi o'rdak ebbi ket o'rdak jam qo'pol hazillarga yo'l qo'ymayman mazax qilishgayam hammasi joyida mister yo'q meni yonimga kelma irkit o'rdak ebbi nimani gapirayotgandim irkit o'rdakni ha ha joja chip hm. <coughs> yana kech qoldi yana kech qoldi hmm. marhamat o'ttizinchi betni ochib har bir so'zni qo'y tiliga o'giramiz men sen u biz diqqat bilan eshiting ketimdan ququlab vovlab chiylab yurmanglar urib chiqarish o'ynaymiz tushunarlimi bolalar uramiz uramiz uramiz uramiz ikkiga bo'linamiz laganbardorlar va omadsizlarga mumkinmi nima deysan omadsiz xavfsizlik qoidasini tushuntirib bering qani devor bo'lib turchi Alijon! Qo'rqma do'mboq, baliqqa o'xshab harakat qil. Yana saqichmi? Ha, eski dushmanim. Doimiy bahonang bu. O'ng tomonga qara. Mhm. O'ng tomonga. Rahmat.

yo yo yo bunisi yaxshiroq bir voqea umrimni rasvo qildi e, bir daqiqalik voqea ko'rib turibman ha e, atiga bitta imkoniyat bo'lsa eh bitta zo'r ish qilsamki shunday qulayotgan osmon haqidagi gapni unutishar edi o'shanda dadam men bilan faxrlanardilar tanaffus to'g'ri doktorga xo'sh rejam qalay sen osmon kulyapti deganingda dadang gapingga ishonmadi shundan beri lekin men shundan beri yuraging eziladi xafasan a shundaymi alam qilyapti qiynalyapsan a alam ha dardingni ichingga yutib o'z qobig'ingga o'ralding endi qobig'ingni yorish kerak mayda bo'lakchalarga parchalamay shartta yorish kerak yuragingda yig'ilib qolgan qo'rquv g'ashlik depressiya hammasi birdan tashqariga otilib chiqsin tushundingmi mayli qo'yaver eng muhimi shuki vaqtingni bekor o'tkazma eng asosiy muammoni hal qil Xo'p, lekin dadang ikkalangiz gaplashib ishni oxiriga yetkazishinglar kerak. Oxiriga? Munosabatlar quvonch keltirmasa yomon bo'ladi. Ah, hozir. O'rdaklar orzusi jurnalida shunga bir bo'lim ajratilgan. O'qib ko'rgan. aytyapmanku o'z rejam bor deb saqoqush jurnalida esa chiyillashni bas qiling deyilgan sen o'zing go'zal o'rdakda esa munosabatlarni hal qilmaslik erta soch to'kilishiga olib boradi deb yozilgan ko'rdingmi oqibati yomon bo'ladi ortimdan qaytar men dadam bilan gaplashib olishim kerak gap sotish bu vaqtni bekor o'tkazish demak qahramonlik ko'rsatishim kerak bo'lmasa dadam meni landovur deb o'ylayaptilar sen landovur sen chaqqon mehribon zamonaviy chiroylisan nima yo'q yo'q bo'q. chip dadasi bilan munosabatlarini aniqlashtirib olish kerakmi yoki shalpayib harakat qilmay chetda yursinmi nima deb o'ylaysan xo'sh seni fikring chetda yursin do'mboq o'zing g'alati ishoralar qildingda hech nimani tushunmadim baliq yordam ber erkaklari go'zallik maxluqni o'ldiradi faqat qizlar bilan samimiy gaplashib olsa bo'ladi bu qanaqasi floksi hozir tanaffusku endi o'zingdan ko'rasan tug'ilganingga pushaymon qilaman <gasps> ah! hozircha qutqaramiz chi bu nima qilganing mashg'ulotni uyatli ahvolda keladi sport zalda janjal chiqaradi yong'in o'chirish tizimi yo'qda oldiniga osmon qulayapti dedi keyin birato'la odobni unutdi menga qara xo'roz seni qanchalik hurmat qilishimni bilasan sen maktabimizni beysbolchi yulduzi eding xo'roz ququ kubok uchun kurashadi ming afsuski o'g'ling senga o'xshamadi afsus ho'p mayli meni chaqirib yaxshi qilibsan u bilan gaplashib qo'yaman dada meni aybim yo'q bo'ldi o'zingni oqlamay qo'ya قال thank you haligi bilasizmi dada men bundoq o'ylab ko'rsam uh, o'ylaymanki balki men men ham beysbol o'ynasammikan deb qoldim nima ko'zingga qarab yur ayb menda kechir og'ayni beysbol dedim ha bu haqda gaplashgandik-ku ha lekin unda juda kichkina edim bu yil deyarli 30 grammga og'irlashdim mushaklarim kuchga to'ldi rostdanmi ishonching komilmi ha nega o'ynamasligim kerak nega deysanmi eh nima keragi bor o'zingiz maktabda beysbol yulduzi bo'lgansiz-u. Ozgina o'rgatasiz. Beysbol sen o'ynaydigan o'yin emasmikan deb o'ylayman. Shaxmat o'ynay qolmaysanmi yoki maktab xorida qatnashsang bo'ladi. Ba'zilar marka to'plab zavqlanishar ekan. Istasang markalar olib beraman. Ularni hammaga ko'rsatib maqtanib yurasan. Yo'q, markani yomon ko'raman. Chiroyli, har xil rangli Yo'q, men beysbol o'ynashim kerak. Yutganimda sizni qanchalik xursand bo'lishingizni ko'raman. obbo dada hazillashdim-ku. hazillashdim faqat bitta iltimosimni bajargin o'g'lim aytganingizni qilaman ko'p ish qo'limdan keladi deb o'ylama men axir men o'zimga ishonaman qo'limdan keladi men men Ya Mena. Okey, that's all I know. Eh, yonimizda bo'lganingda yo'lini toparding. keep falling through. All my plans, depend on you, depend on I love you, and that's all that's really. iltimos bitta imkoniyat ber Maktab beysbol komandasiga ro'yxat. Mavsumning birinchi o'yini yong'oq hech qachon yengilmaydi hamma hayajonda yong'oq jamoasi oxirgi marta yigirma yil oldin raqibi ustidan g'alaba qozongan hozir bizning jamoamiz atigi bir ochko orqada qolib hujumga o'tyapti hali imkoniyatimiz bor biz faqat birinchi o'rinni egallashni o'ylab hayajonlanayotganimiz yo'q faqatgina raqib mag'lubiyatidan kulmoqchimiz la la la la la la yengil dengiz lapashanglar deb masxara qilmoqchimiz ha hamma emanzorliklar g'alabamizni merimiz Kurki o'ldir boshchiligida bir yilgacha maqtanib yurishadi lekin o'yinchilarimizga oson bo'layotgani yo'q o'yin davomida bir necha o'yinchimiz jarohat olib maydonni tark etdi. endi murabbiy zaxiradagi oxirgi o'yinchilarni maydonga tushiryapti zaxirada g'alabani qo'lga kirita oladigan o'yinchi bor deb umid qilaman maydonga u hozir chip jo'jani tushiryapti chip jamoaga qo'shilgandan beri unga tayoqni ko'tarishga ham ruxsat berishmagan u nima qilib beradi agar koptok to'rt marta zonaga yetmasa chip birinchi bazaga o'tadi tulki floksi asosiy bazaga o'tib bizlarni qutqaradi u bizni o'z o'yini bilan qoyil qoldirgan shubhasiz u mavsumning eng zo'r o'yinchisi menga qara u mana bundoqqina kichkinagina nishonga urish kerak ikki dunyoda ham tekiz olmaydi muhimi sen behuda silkitma ha men juda sezgirman to'xta gapimni eshit behuda silkitma xo'pmi urma dedim agar to'satdan urma asabiylashib qovushmay tayoqni zo'rg'a ko'tarib chip o'z joyini egalladi u o'ng tomondan urib qaytardi yo'q chapdan tinchlaninglar Chapdagi o'yinchi o'ziga qiziqroq o'yin topganga o'xshaydi. Markazdagini qoni ochib ketdi. O'ngdagi o'yinchi chuvalchang qidiryapti. Boshladik. Nega u shunaqa vaqtda-ya? Sizni uyaltirib qo'ymayman, dada. Bo'ldi, yetar. Aylandi, otdi, baland uchdi, koptok. dahshat birinchi zarba xonimlar va janoblar uyqusiragan toshbaqayam undan chaqqonroq harakat qilardi kechir ishora qildi otda pastdan aylanib tushdi ikkinchi marta yo'q urma dedim-ku urma deyishdi-ku tamom tayyorlaning hozirdan ikkita xato yana bitta shunaqa xato bo'lsa tamom bo'ldik deyavering bugun o'zimni ko'rsatishim kerak Oh! buni qaranglar u urib qaytardi urib qaytardi urib qaytardi urib qaytardi urib qaytardi u hali ham asosiy bazada turibdi unga nima bo'ldi yugur yigitcha yugur o'g'lim yugur yugur yugur to'xta to'xta yaqqalash boshqa tomonga yuguryapti orqaga buril orqaga kep to'g'ri yuguryapti undan umid qilsak bo'ladi raqiblar nimadir qilmoqchi maydon chetida nimalar bo'lyapti rodrigesni otishdi vazifa bajarildi lekin koptok qani kep bazada paydo bo'ldi yugurishda davom etyapti koptok uchun kurash davom etadi dahshat nimalar bo'lyapti o'zi aql bovar qilmaydi fillar yonida negadir bahslashyaptilar buronima qilinglar sanchilib qoldi sanchilib qoldi uni ko'tarib ketamiz ko'taramiz ko'taramiz aranglar uni ko'tarib ketishdi bizning yigitcha uchinchi fazaga ketyapti bola qol bola qol yigitcha qayt baribir ulgurmaysan g'ayratli himoyachilar ketidan boshlayapti lekin u shiddat bilan asosiy bazaga oshiqyapti olg'a ho'kizni otishdi do'stlar bu yog'i chatoq bo'ldi to'xtanglar to'xtanglar shoshmay turinglar xulosa chiqarishga shoshilmang hali umid qilsak bo'ladi shekilli qoyil u yetib keldi o'yin tugadi qadrli tomoshabinlar biz og'ir ishni bajardik yigirma yil ichida birinchi marta yutdik ko'z oldingizda mo'jiza yuz berdi shu daqiqani eslab qoling shahrimizda yangi qahramon paydo bo'ldi uning laqabi chip shunchaki omadi kelib qoldi chipga shon sharaflar bo'lsin obro' seniki yigitcha xuddi kinofilmdagidek limonad quyamiz keyin qoyil bu daqiqalarni hech qachon unutmaysan yigitcha qoyil qoyil barakalla ha g'alaba g'alaba bu meni o'g'lim eshityapsizlarmi bu meni o'g'lim keep on fighting till the end. Bow now now. I am the champion. I, am the champion. But gone is the loser. Cause I am the champion. mumkinmi koptok otildi shundoq zona markazida qaytarildi mana bunday qilib uchib ketdi u uchinchi bazada yugurib ketyapti unga qarshi kuch tashlandi unga imkoniyat yo'q og'ir vaziyat u ulgurdi qoyil biz yutdik biz yutdik yong'oqlar yutdi yong'oqlar yetdi eh, xudoyim <laughs> balki endi o'sha qulagan osmon haqidagi gaplarni unutishar a nima deysan ha <clears throat> endi o'rtamizda ishonch bormi nima deganing ishonchsiz yashab bo'ladimi yo yo yo yo yo mayli mayli endi hammasi yaxshi bo'ladi yomon gaplarni unutamiz <laughs> <laughs> yaxshi o'g'li yaxshi o'ynadik endi uxlash kerak hozir yordamlashib yuboraman yelkamdan sal turtib yubor mana bunday oh. xayr <laughs> ey yaxshi yotib turgin qahramon endi sotamiz yeho Thanks. Rahmat. Thanks for the İmkan bergeni üçün rahmat. İyi. Oy. Osmon parchasi. Yo'q! Osmon parchasi. Stop belgisiga o'xshaydi. Nima? Yanami? Ha, o'g'lim, nima bo'ldi? Hozir, hozir ketyapman. Nima e, bo'ldi? Hech nima. Rostdanmi? Ha, rost. Baqirganday bo'lding. Yo'q, yo'q, yo'q, men kravatdan yiqildim. Shuning e, uchun Nima? unda nega bu yerdasan qayerda bu yerda qayerda shu yerda kimni aytyapsiz ho'p mayli qo'yaver menga qara o'tgan gap o'tib ketdi xo'pmi ho'p ertaga yangi hayot boshlanadi ha ha ha Oy, g'oyib bo'lsin g'oyib bo'lsin g'oyib bo'lsin Good. خدا شکر. وای Oh. 好了，过来蛮。 mani nishonlayapmiz nima mana bolalar ko'ringlar bizar to'ba hali dadangga aytmagan bo'lsang kerak ha ana ko'rdingmi nega aytmading negaki o'g'il bilan ota gaplashib olmagansan yo'q yo'q gaplashdik a shunaqami dadang nima dedi dadam menga nima <laughs> shundoq bo'ldi aralashmasak bo'lmaydi o'zingni osarlikka solmay muammoni hal qil to'xta avvalgi safar ham shunaqa narsa tushgandi yana o'sha gapni takrorlashlarini istamayman to'g'ri nima kechir men bilmay gapirib qo'ydim mayli ishonchim komilki bu yo ayg'oqchi samolyotni bo'lagi yoki qandaydir eksperimental aloqa sun'iy yo'ldoshini parchasi shunday bo'lsa kerak nima bo'lsa ham menga baribir uni yomon tush deb unutib tinchgina yashamoqchiman hey esingdami osmondan bir parcha muz tushgandi kosmosdan tushgan jism deb o'rganishsa u samolyotdan tushgan muzlagan sharbat ekan ha esimda yaxlagan sharbat sharbat sharbat sharbat bo'ldi qaytaraverma nimani sharbatnimi sharbatni chanqadingmi sharbat mavzuni o'zgartiraylik iltimos sharbatchi sharbatchi bo'ldi bas qil bu matohni qayoqqa yo'qotamiz Çarpalık, vergin iler. Yok, balık. tezroq yuguringlar hoy to'xtanglar qayerga o't ketdi chipni sizga gapi bor gapir dadang tushunadi kim haqida gapiryapsan mayli xayr doim bolalaringiz gapiga quloq soling hatto aytadigan gapi bo'lmasa ham bardam bo'l baliq hozir seni qutqaramiz Vay, tuhteyler, geçiresen. Tuhteyler. Sorry. Geçiresen. Karaylar. Karaylar. Spor maydançası. Balık. Balık.

o'pkada ko'rsatishchi qotirib qo'yishgandir yoki o'zga sayyoraliklar uni vahshiy jinga aylantirishgan nima bo'lganda ham u tamom bo'ldi ayrilib qoldik voy jigarim o'tirik u keldi Tanrı yok. باقی توکت خالی یور. بالک خب بالک بالک لارا سر که یه Yuragi chidamaydi meni tashlab ketinglar o'zingni bos hammasi yaxshi bo'ladi ishni rasvol qilaman hammaga xalaqit beraman kech bo'lmasidan meni tashlab ketinglar faqat suv yana chips tashlab o'zingni bos qo'rqma seni xaltang qayerda nafas ol nafas ol nafas ol yo'q shoshilmay xotirjam ana bo'ldi sen irodalisan By the way, I use my walk. I'm a woman's man. No time to talk. Ha, ha, ha, ha. Staying alive, staying alive. Ah! Sim, balé! balé. baliq seni qiynashmadimi bir nima degin oynani taqillatma baliqqa bu yoqmaydi tez ketish kerak do'mboq qani Thank <laughs> you. endi navbat bizga hozir borib dadangga hammasini aytamiz mayli mayli roziman Get 你别想走！谁来？你别想走，别骗我呀！快！我来了！我来了！ hoy bo'linglar tezroq ketish kerak kelinglar tezroq tezroq tezroq choymi qahvami yo raqs tushasizmi a bo'la qol og'ayni bo'la qol yitar kechirasizlar asabiylashib shishib ketyapman Yürüyünler, kaçtık Tezra. Tadacağım. Ehtiyot bo'l, shoh! Rahmat! Qo'rqmangdan dovdira qoldim.我们都是。 Ka nakataos po din. Sorry. Geçiresizler. Asabım çarçadı. Hoş değil. Bolingler. Falak. maktab qo'ng'irog'i qo'ng'iroq chalib hammani ogohlantirish kerak yuringlar tezroq tezroq ¡Hola, Malinar! Uh, it's locked! Kulüflenge! Yaklaşıp konuştu. I need a بول بول كمان ماري كمان ماري كمان ماري بول بول جيب له بالتر بول بول بول بول اركض انقل هايل اشلع سوبر ضرب لعنته سوبر ولا يعطينا نقل جانبنا وسبب Ah! boshiga kichkina yong'oq tushgan bir nimalarni o'ylab topib keyin o'zlari shunga ishonishadi qo'ng'iroqni chal ko'zimga nur tushirmang Cicho! Rochelle? Huh? What? Uh-uh, Yana nima bo'ldi? Endi ob-havo xabarlari. Dengiz tomondan A, nima gap? Kimdir qo'ng'iroq chalyapti. Suratga olish guruhi tezroq ketdik. Voy, yana chipchalibdi. Chick a little. Oh, Chick, hakam bu qilig'ingni tashlashsan. u yoqda eh, haligi shunaqa narsa nima dedi u yoqda qayoqda shunaqa haligi ham ortimdan yursin tezroq bu yerda o'zga sayyoraliklar yuringlar tezroq boraylikchi yana o'sha gap ah. yuringlar bu yoqqa tezroq mana ko'ringlar tezroq hozir uchib ketadi qaranglar tanga og'aynilar haya ana tezroq tezroq kelinglar osmonga ko'tarilyapti shoshilinglar nimani suratga olyapmiz o'zi bilmayman Ah, ha bilaman ishonish qiyin lekin qarshingizda kosmik kema bor ichi to'la jahldor o'zga sayyoraliklar hozir ko'rsataman eh, tegmadi tegmadi boshqatdan otaman yana tegmadi nishonga yaxshi otolmayman kemani tagida moslama bor shuning uchun u ko'rinmas bo'lib qolgan bilaman negaki shunaqadan bittasi boshimga tushgan edi yana o'sha ahmoqona gap reportaj yaxshi chiqmadida esi pastlar haqidagi filmga yarab qolar aytdim-ku shu yerda deb to'xtanglar o'zga sayyoraliklar bor aldamayapmiz ko'zlari yonadi qo'llari uzun tirnoqlari bor qo'lga tushgan omon qolmaydi tinchlan o'g'lim bo'lmasa strezingli diskalaringni tashlab yuboraman oyi baribir ana bunga daxli yo'q qachon o'g'lingni tarbiyalab olasan o'g'lingga qara bu qanaqa ota o'zi men rost gapni aytyapman dada dada buni o'zim o'ylab chiqarmadim gapimga ishoning Yo'q o'g'lim, ishonmayman. Ha, bizni kechiringlar. Bolalar har xil narsalarni o'ylab topib, o'zlari shunga ishonib qoladilar. Buning uchun ularni jazolab bo'lmaydi-ku. Juda noqulay ahvolda qoldim. Xo'p, mayli. Tanga tombaganimda vaqtim behuda ketgan bo'lardi. Mayli, xafa bo'lmang. Hech kim sizni ayblamaydi. diqqat diqqat yordamchilarni yuboring bugun tunda chip uyushtirgan to'polonning vahimasi davom etyapti lemenglar oilasi qo'rqqanlardan qochib ketmoqchi bo'ldilar yaqin o'rtada ko'l bo'lmagani uchun o'zlarini o'rindiqdan tashladilar mana bu haqiqiy dahshat alo kechirasiz alo uzr alo o'zing shunaqasan alo nima endi o'g'lingiz tush ko'rib yig'layaptimi yomon bola ekan haqoratli xat oldik kechirasiz qo'pol hazil bo'ldi yana bitta haqoratli xat ha biror yordamim kerakmi haqoratli xatlar qutisi to'lib ketdi oh, ha samolyot izini ko'ryapman xudoga shukur oxirgi harfni bulut to'sib qo'ydi alo ha og'zingga qarab gapir shunaqami arz qilavering juda qo'rqitib yubordingiz-ku sizga ham o'sha gap alo hozir dadang bilan gaplashib olishni ayni vaqti bor gaplash yo'q kech bo'ldi kech bo'ldi deydi juda kech bo'ldi lekin urinib ko'rgandi do'mboq yaxshilab o'ylab ko'r endi avvalgidek bir birini tushunish yo'q pas yolg'iz qolgim kelyapti Dombaq, baliq bu yoqqa qaranglar bu yoqqa kelinglar nima bo'ldi bu nima Bu Gato? His uni ismi kirbi ekanmi unutib qoldirishibdi ro'yxatga olinganmi qo'y yig'lama biz yoningdamiz uyingga ketishingga yordamlashamiz ma burnini art mm, barakalla rahmat voy ko'rdingizmi juda yoqimtoy faqat qattiq qo'rqib ketdi onasi ekanmi butun koinot harbiylarni olib kelishibdimi bola bor urib ketmanglar o'g'lim shu yerdamiding chiq mashinaga to'xtang sizga gapim bor bilaman bilaman rost gapirgansan o'zga sayyoraliklar bostirib kelishyapti ana yo'q bostirib kelishmayapti bu qutqaruv operatsiyasi kimni qutqarishadi o'zga sayyoraliklar bolalarni unutib qoldirganlar uni olib ketgani kelishdi unga yordam berishimiz kerak nima yordam bermasak nobud bo'ladi nima to'xta o'g'lim to'xta chip qayt to'xtang u rost gapni aytdi unga nega ishonmayotganingizni tushunamiz izi topildimi yo'q qo'nishga to'g'ri keladi jon shirin bo'lsa qochib qol ehtiyot bo'linglar yo'q yo'q yo'q yosh bola bor o'g'lim chip to'xta ketishimiz kerak hech nimani da. yur dada to'xtang bu yerda nima qilyapsizlar tezroq qochinglar hamma yoq to'polon tezroq ketamiz gapimni eshiting esingni yedingmi o'g'lim bu hech ham xavfli emas vaqtni behuda o'tkazmay asosiy muammoni hal qilinglar siz menga hech qachon ishonmagansiz nima boshqa narsani nazarda tutgandim siz meni qo'llamaysiz yo'q yutganimda xursand edingiz lekin vahima qilganimda ham o'yinga tayyorlanayotganimda ham hozir ham yordam bermaysiz barakalla davom et siz mendan or qilasiz hozir muammoni hal qilishimiz kerak bo'lmasa sochim to'kilib ketadi men shundoq ham kichkinaman buni ustiga kal bo'lishni istamayman men men tushunmagandim o'g'lim boshingga tushgan yong'oq osmon umuman ha sen haqsan sen haqsan oying onang hamma narsani yaxshi tushunardi men esa shu tomondan to'nkaraman men bilib qo'y nima ham seni yaxshi ko'raman dadamni muhabbatini qozonish uchun biror ish qilishim kerak deb o'ylama o'g'lim meni kechir o'g'lim kechir otangni Berger. Bo'ldi. Endi ketdik bu yerdan. Dada, endi Kirbini ota-onasiga qaytarishimiz kerak. Ya. Bu qirg'i shumtaka bo'ldi. <laughs> Buncha sakraydi to'polonchi. Juda g'alati ekan ку бу. Nima qilish kerakligini ayt. Qilamiz. Hammasini bajaramiz. Jiddiy aytyapsizmi? ha o'g'lim aytsang bo'ldi yuring dada sayyoramizni qutqarishimiz kerak bu menga yoqyapti kim bu tishlayotgan ha? voy seni qarayu har doim seni go'zalligingni bilardim voqealar nimalar bo'lyapti voy Bechoram, yoshlari chiqdi. Hop og'am, endi nima qilish kerak? Juda oson ish. Bu kichkintoyi ana bu o'zga sayyoralikka topshirishimiz kerak. Taslim bo'ldik. Mana shahar kalitini oling, mashina kalitini ham, keyin konfetni ham. Chek mayli, konfet. Rejamizni o'zgartiramiz. nima qilamiz o'g'lim seni fikringga oldindan qo'shilaman b rejasiga o'tamiz ha reja b u qanaqa reja nima deding tashqariga chiqasanmi ovqat yeysanmi suv ichasanmi uxlaysanmi muzqaymoqmi holvami hoy nima deysan tushunmadim yomon otamanda u seni ota onangmi B rejani o'ylab topdim. Mashinalar orasidan o'tib, robotlarni nuridan minoraga ko'tarilib, kichkintoyni olib, ota-onasiga topshirish kerak. Bo'ldi. Reja B shu. Ha, olg'a! Olg'a! Wow, wow, wow, mana senga mahorat doim ish beradi endi nima qilish kerak o't o'chirish mashinasi Recep e! Do'mboq, orqaga qayt. Minoraga borishimiz kerak. Unaqada kuydirib kul qilishadi. Nima? Nima qilay? Aytganimizni qil, qo'rqma, hali ko'p yashaysan. Men yashayman. Ey, ditor bizni bos. Xo'p, bo'ladi. Baliq, narvonni tayyorla. ปวดละคร Barakallah! Ana şuradayım! Lift işlemekte. RCK! Yeah! qanotim qizib oyoqlarim uzilib tushaydi seni yaxshi ko'raman sen uchun hamma narsaga tayyorman tayyorman o'g'lim tiqilib qoldim qaytchib bu juda xavfli bu yerdan o'tolmaymiz yo'q uddalayman dada axir bu juda xavfli ishoning uddalayman ah. uddalayman menga ishoning Men... Men... Aydin... Senga ishonaman, o'g'lim. Okay. Meni mahkam ushla. Qoyil! Mana bolangiz, bu karaylar. Küçükün toy sog' salamat. Tajato! u sog' salomat quvvat yuborishni bas qiling ey o'g'lim o'g'lim hozir uchib ketaman mana men shu yerdaman o'g'lim dada o'zingizni ehtiyot qiling o'g'limga yaqinlashma yo'qol mana mana senga yong'oq jamoasi kuchli Oh, hoy konfet yeysanmi bolamizni nega olding Hay, hay, to'xta og'ayni o'g'lim bolangni olgani yo'q o'zing uni shu yerda qoldirgansan ota degan bunaqa bo'lmaydida men yaxshi bilaman axir ovozingni ocha bolani qo'yib yubor ha ha albatta mana bolaginam mittivoyim sog'misan osongina qutuldik endi ular birga hoy galaktikalar aro qonunni to'qqiz nol ikki bandini bilasizlarmi qoidani buzgan qattiq jazolanadi Bu yog'i bo'ldi. Ukavika. Nima? Ukavika. Negadir men Azizim, bolamiz ular rost gapirishyapti deyapti. Anglashilmovchilik yuz bergan. Yaxshi ish bo'lmabdi-da. Ha, shunaqa. Menimcha qurollarni olish kerak. Ha, ha. Ularni qo'yib yubor. Ha, albatta. Ovoz kuchaytirgichni ham o'chir. Axir. O'chirib qo'y. Yo'q. Melvin. Axir men. Melvin. Hop aziza. Hay. Salom. Dahshatli ovoz bilan gapirishni xohlaysizmi? <laughs> bunday uchida yuz berganidan juda afsusdaman uzr kechirasizlar uzrimizni qabul qiling agar o'g'lingiz bo'lmaganda butun yer sayyorasini kulni ko'kka sovurardik ishonavering nima juda yomon bo'lardi to'g'ri unda qayerdan yong'oq terarding har yili qaynonamnikiga ketayotganimizda yeringizga qo'nib o'tamiz ta'tilda bilasizmi hamma sayyoralarni qarab chiqdik faqat shu yerda yong'oq bor ekan sizni displeyingizda ham shu ko'rsatilgan yaxshi endi hammasi avvalgi holiga tushdi kechda u, lekin mana bu xonimdan tashqari salom loksi uni qayta tiklashayotganda noto'g'ri quvvat berishdi lekin xavotirlanmanglar hozir avvalgidek bo'ladi Yok. Sur koptu. Lollipop. Lollipop. O'zingiz bilasiz. uzr soatingga qara azizam kech kelyapmiz ho'p mayli senga omad tilayman bostirib kelganimiz uchun kechirasiz men otamanku o'zingiz tushunasiz bolalar sho'x ularni deb hamma narsaga tayyormiz shundaymi bolajonim ah. yana o'sha qismi tushib ketdi doim omonat turadi bir kun birovni boshiga tushib ketadida azizim qachon tuzatasan e qo'ysangchi e. magazinga qaytarsak bo'ladi yo'q o'zing bilasanku yana chekini tashlab yubordim melvin dahshatli ovozda menga gapirdingmi menmi yo'q <laughs> yo'q uzr endi sen haqingda qanaqa film olisharkin o'g'lim yolg'onni ko'paytirib yuborishmasa ular gollivuddanku yaxshi voqeani o'zgartirib ko'rsatishmaydi oradan bir yil o'tgach chip laqabli jo'ja diqqat qiling hamma o'z joyini egallasin mister baliq hisobot bering kapitan sayyoramiz atmosferasiga dushman armiyasi bostirib kirdi demak ha demak osmon qulayapti osmon oh, kapitan chip meni oddiygina qilib as deb chaqir oh, nima bo'ladi seni shu ishga aralashtirmoqchi emasdim ebi do'mboq sen tarmoqdamisan kapitan do'stim do'mboq o'zga sayyora floti yerga yaqinlashib qoldi endi sayyoramiz taqdiri menga bog'liq qisman senga ham senga bittagina savolim bor joningni qurbon qilishga Tayyormisan? Tezda javob ber. Tayyormisan? Hammasi yaxshi bo'ladi. Men bunga ishonaman. Himoyalash uskunangni ishga tushir. Do'mboq, jangga hozir bo'l, nishonga ol. Qo'lingdan nima kelishini ularga ko'rsatib qo'y. Kapitan, ehtiyot bo'ling. do'mboq do'mboq ahvoling yaxshimi yo'q men siz jang qilavering komandir o'qdan qoldir ozgina suv ham agar bor bo'lsa chips juda hayotiy gaplar eh u meni qadrdon do'stim edi o oh. ebi oh. yaxshiyam sen bor ekansan ebi eh, Эбби. Ос. Good people. Bemanzor xalqi, yodingizda bo'lsin. Ba'zan ustingizga osmon qulayotgandek bo'lsa ham hech qachon taslim bo'lmanglar. Ishoning, har bir kun ketidan yangi kun keladi. Yangi kun. Yangi kun. Yangi kun.